Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušalci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Ova današnja posvećena je Pavlu Popoviću. Pavle Popović rođen je 18. augusta 1923. u Beranama. Sudirao je jugoslovensku književnost u Beogradu. Poeziju je počeo da piše odmah poslije rata, a dolaskom na fakultet i da je objavljuje. Učesnik je Narodno-oslobodilačke borbe od 1943. Demobiliziran je kao kapetan JNA. Gimnaziju je učio u Danilovgradu i Novom Sadu. Radio je kao urednik Novosadskog dnevnika. Objavio je desetak knjiga poezije. Kamena šuma iz 1957. Svetlosti i senke, Čovekova pitka, Sentimentalne panorame, Predeo iza reči, Nikud od kuće, Pretvori me u reč, Čovek iz predgrađa iz 1981. Dođoške i druge, Stolovača. Popović je dobitnih i nekoliko značajnih nagrada i priznanja, među njima Oktobarska nagrada Novog Sada iz 1970. Književna nagrada za životno dijelo društva književnika Vojvodine 1991. i nagrada Laza Kostić Novosadskog salona knjiga iz 1996. Njegove pjesme zastupljene su u mnogim antologijama i izborima. Prevođen je na njemački, italijanski, češki i slovački. Umro je u Novom Sadu 5. avgusta 2001. Prva knjiga pjesnika Pavla Popovića, Kamena šuma, pojavila se 1957. O drugoj, Svetlosti i senke, u književnim novinama Branko Miljković je pored ostalog napisao. Pavle Popović govori u pesmi tako kao da hoće da kaže nešto konkretno, stvarno u svojoj pojedinačnosti, ali simbolišući detalje viškom intenziteta kojim se oni uklapaju u sveokupnost i opštost. On postiže da rečeno bude šire i veće od onog što se reklo. On ne peva ono što vidi, on ono što vidi podčinjava svojoj pesmi imaginaciji. Jovan Delić, koji je najljepše i najpreciznije pisao Popovićevoj poeziji, je zapisao Za Popovića nema motiva koji nije dostojan pesme. Svaki Svakidašnje, banalno, može biti metaforično, sugestivno, može dobiti dah univerzalnog skijaši, skokovi i žičara u ovoj knjizi, a ranije korpa za otpadke, polupani automobili, ringišpil, cirkus. Sve to su teme koje Popović veoma uspješno preseljava iz svijeta banalnosti u svijet poezije. Popović ostvaruje svoju poeziju podjednako kvalitetno i sugestivno. Pripada generaciji pisaca koji objavljuju u post-ratnim godinama i takozvanu urbanu poeziju, odnosno poeziju u kojoj dominiraju motivi urbane sredine. Njegova je poezija simbolistički orijentisana, slobodnog stiha i slučajne rime, ali odiše prostornošću i širinom lirskog kazivanja. U Popovićevoj pjesmi se osjećate kao slobodan građanin i s pravom ocjenjujete i primjećujete sve male i običnom prolazniku nevidljive promjene na pejzažu i arhitekturi. On skenira trenutno osjećanja i atmosferu u gradu i pravi urbanu, deskriptivnu poeziju. O kameni jedan trenutak u trajanju, Jedan od praelemenata, kamen, osnovno je metafizičko vezivno tkivo Popovićeve poezije. On je opsjednut kamenom kao elementom i svim oblicima koje kamen može da uzme. Kao da time brani ljudsku prolaznost od smrti, kao u pjesmi Spomenik. U tvome velikom kamenom srcu nema više mesta ni za kakvu tugu. Ti si jedini koji možeš, ti si jedini koji možeš da ostaneš do kraja na nogama. O, ti kameni brate koji si spasen od ljubavi, O, ti okovani čovječe koji si spasan od smrti. U Popovićevoj poeziji urbani ambijent postaje deskriptivna, opisna pjesma i njegovom pjesničkom oku sve može dobiti sliku mrtve prirode kao u pjesmama Suteren, Prozori, Novogradnje, U mom gradu pesma, Konji, Grad, Pristanište. Važno je primijetiti da Popović ne slika grad samo opisa radi, on pjeva o gradu, da bi otkrio način na koji razvijanje grada i njegovih fenomena utiče na čovjekovu dušu, misao i život. U tom smislu, lirskom subjektu pojavni oblici urbanog života često se javljaju u vidu groteske, i njegova estetička koncepcija stvarnosti se kroz grotesku ostvaruje. To odlično primjećuje i Nenad Grujičić i kaže ovaj pjesnik i majstor groteske i karikature humora koji je više satira. To se naročito osjeća u ciklusima iz hodnika, pa u sobu i zapisi. Snimak poetske večeri, na primjer, briljantan je primjer književnih sujeta i gluposti. To valjda može samo pesnik da kaže. Pismo 12 torici pak sačinjeno je kao znalačko i duhovito poigravanje jednosložnim imenima takozvanih svetskih moćnika. Izgovaranje njihovih kratkih, kao oštrica noža, opasnih imena izaziva naježenu zvonjavu jezika. Brook, Hans, Kol, Mok, Franz, Ler i tako dalje. Ovde je do maksimuma izložena kritici obezličena licemerna grimasa savremenog sveta. Komično ironični modus prisutan je u mnogim pjesmama, a dominantna stilska figura u njegovim pjesmama je metonimija. U pjesmama, kako primjećuje Delić, javljaju se elementi proze i narativnosti kako u kompoziciji pjesme, tako i u ritmu i osvježavanju i spašavanju od kanona. U pjesmi kao Ljudi gledaju film i drugim pjesmama iz prve zbirke Kamena šuma, Pavle Popović pokazuje se kao pjesnik modernog senzibiliteta. U pjesmama posvećenim njegovom ocu, pjesnik traži način da ispuni smislom postojanje i život i onu egzistencijalnu prazninu koju smrt ostavlja živima kao osjećanje koje se ne može ničim promijeniti. Idemo na kratku pauzu, a zatim uživajte u stihovima koje vam donosi ovaj pregled. Thank you. poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Večernje sećanje. Neočekivano, otac otvara vrata, a srce njegovo je mrtvo – mada se još čuju potopljeni kucaji koji se ne razlikuju od kucaja vremena. Mali mravinjak reči raznožen pod kožom opseda moje uši, predate zaposlenosti tišine koja umotava potamljeni predeo ugašen sjaj bakra. Da li ću sebe čuti ispod pokrivača godina, koji sprečava oslobađanje prvotnosti, te se tragovi ne raspoznaju neočekivano. Delovi njegove otuđenosti sastavljaju se ponovo na brzinu, uprkos opiranju razloga da jesam sad što jesam i što bih bio. Neočekivano. Otac otvara vrata, a srce njegovo je mrtvo. I vadi ogledalo u čiju dubinu pamćenja jednolično se osipa pesak davno potrošenog vremena, stvarajući čudne oblike na poleđini. Neočekivano. Neočekivano otac otvara vrata, a srce njegovo je mrtvo i pruža mnogobrojne ruke k meni kao zamke u čiju neizvesnost strmoglavljuje se ovaj trenutak, ostavljajući moju prisutnost da se odluči. Neočekivano. Otac otvara vrata, a srce njegovo je mrtvo. A vid njegov je mrtav. A ptica njegova je mrtva. A ogledalo njegovo je mrtvo nepomičan. Kraj uperenog prozora u nove nezavršene oblike dopuštam zakasnelom vetru da me uznemiri. Gle, na vrata onog što jesam ulazi i ono što sam bio. Odavno, celu ovu radnju osvetljava još samo gologlava radoznalost te upaljenog meseca. Karijatida Za Boga, otkud joj tolika snaga – Ona se ne gradi od mermera i betona, ona se gradi od legendi i bajki dirljivo izmišljenih. A to je isto tako čvrst materijal kao što je i kamen. Na glavi nosi nas i kuću, težinu sveta na leđima nosi. U srcu je se zgrčio čovek sa svojih 50 vekova. Čovek koji učinio da nikad u kolo ne uđe. Kolo da ne zaigra čekićem vremena o rame pukotina koja omogućava slobodu krika. Ali razloga strepnji nema. Čovek je užasno jak i pametan, kao knjiga. U kolo uvešće novu s kamenom igru da zaigra i da se nasloni. Za Boga, otkud joj tolika snaga? Ljudi gledaju film. Ulaženje u polumrak. Malo muzike, malo vesti, malo mirisa od mentola i malo drhtavih dodira kolenima. Mrak. Dovoljno da se negde čuje dogovor možda ili ja ne znam tek, o pobogu sklonite svoju glavu, ali gde da je sklonim, o sklonite već nekamo smeta mi, ja ovde nemam gde sa njom, moram je držati nasuprot vama, računajte sa tom nezgodom, prijatelju, i naviknite se, naviknite se na nju, prijatelju, za leđima, pokušajte u mraku da se sagnete i izdržite nekako nisko sedenja, o, nemoguće je to, moram je držati uspravno kad je već imam, shvatite tu neizbežnost i pomozite mi da se održim u stolici, u dvorani, čiji je jedini prozor nezavisan od nestrpljivih glava koje plivaju u mraku. U dvorani bez prozora, grickanje semenki i ušteđenog strpljenja, u dvorani u kojoj vrlo pristojno ćutimo i bavimo se sudbinom slika koje nam nedostaju. Magla pala. Kako će otac do mlina, kako će deda do groba, pritiska kuću maglina, odoše neku doba. Na sumice bez upora, nemaju drugog izbora. Jesu li na zemlji ili u snu, ili su nogom već na dnu? Raščešljaj Bože, povesmo, da znamo ko smo i gde smo. Ukloni mračna otvora, ne vid nam u vid obreti. Da nije ptici ponora, ne bi ni znala da leti. Prozno sunce U ljubav opet preinačen, drvo svetlosti u krv sadim – poljubac jutra za koje padoh utopnik u luci narodni kam izbačen. Luta. Srce mi se noću celo vadi i baca visokog zvezdi ili umire tiho u ruci. Pozno sunce obasjava čemer. Zamrak mene najavljuje skori. Sve što ljubih, umuk da se skloni. Pred kućom ću da budem temer da na njemu poraz zaviori. Pozno sunce Toni. Toni. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezije sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaša poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.